Ez ere Kultur Alea. Ongi etorriak entzule, gure gaurko kultura honetara Gaur ostirala dugu eta hoi bezala easte eh, bukaera honi begira jarriko gara eta asteburu hontan proposatuak zaizkigun itzordu zonbaitzutan jarriko dugu gure begira da gaur batez ere itsasualdera begira jarriko gara korrika kulturalaren karietara ba kontzertuak izango baititugu itsasuko gaztetxean Sabal txarituko da eta Foisis Jaunak taldea ere Itoitz eh, taldearen lanak hartzen dituen Foisis Jaunak eh, bandaren inguruko zetasunak bilduko ditugu gaur taldeko txomin lagondi izango baitugu gurekin. Berak kontatu digunaz? fait, sortu da badu uh, bi urte uh, nire lagun baten ideia zen eta bo, azken zen egin eta dionen urtean uh, basista edo gitarra pala orain dugun gitarra pala joileak uh, proposatu dugu berriz, eta askit fite montatu dugu taldea, jarnai baita, eta eh, ideia ukan eta gero, biagabunean musikiar, musikiarri guztiak ba, bagin ba, ito izareak uh, dira. Ala bada, gaur itxasuko gaztetxean igande ontan izango dugun kontzertuari buruzko setasun zenbaitzu bilduko ditugu, baita beste itzor batzuk ere aipatuko ditugu noski. Baungi etorri guztiak. ez dut utziko inorri nire barnean agintzen. Zu, inor zara eta laere menperatzen dia zu. Lato huxtela izango naiz, bakarrik dakit ala naizela eta zutuak ari zakizu bat maite du Baigandera begira jarriko gara orain, igande hontan itsasuko gaztetxan atxaldeko zazpietatik goiti, zabaltzek bere azken lana taularatuko badu, foixiz jaunak taldearen zuen alizango baitugu ezta. Ba foixiz eh, jaunak eh, taldearen inguruko setasunak bilduko ditugu gaur, txomin lahont baitugu gurekin. Gaixo egunon? Egunon. Foixis jaunak eh, proiektua aipatuko dugu orain berazurekin, e, eh, errango dugu orain dela gutxi abiatu zenuten egitasmoa dela, non itoitzen kantu horiek hartzen dituzuen? Bai, hanfet um, sortu da badu uh, bi urte, uh, nire uh, lagun baten ideia zen, eta bon, azkenean zen egin, eta dionen urtean uh, basista edo gitarra pala, orain dugun gitarra pala joileak, e, proposatu du behitza, eta aski montatu dugu taldea ernai baita, uh, ideia ukan eta gero, biaga musikari guztiak bagin ba, ba itoizareak e, hobildu uh, dira, edo izan fite. <laughs> Bai. Ito izale amorratuak baitzarete, hori da? Ba, hori da asmoa, bo. nik uh, egia gaiteko, nik aspaldian uh, baztertu nuen bizka musika, eta nahi nuen nahi nuen eh, ba hori ma, nire maila bizkatu betu eta bitagan, eta nola idei hori e, eh, gintzen, eh, hor e, ikusten nuen, e, okazioen egon bat, berriz e, gitagarekin eta musikarekin lotzeko, eta zen olako zen, zeren e, e, itoiz e, musika aski maiz gorakoa da, eta beharrik behitutara musikalari honako jene egiteko. Mm. diska nitz grabatu zituzten, e, zenolako hautaketa egin duzu, e? zenolako errepertorioa landu duzu ezuek? <clears throat> hor, aski, eh, hain ere hasi zana, baina eh, nahi bauzu, eh, disko guztietatik hartzen ditugu kantu batzuk, salbu behar bada, Ezekiel eta ba, lehenbiziko diskoak uh, aski landuak baitira, bat dira hainbat musikari, Ara nola flauta, taulako, flauta saksoiak eta bak. Saksoiak badira initz, e, eh, baita ere eh, azken bizkoetan, eh, diskoetan, baina hor erabaki dugu saksoiarek gabe egitea. Ja, nik badugu tekla joile bat, ez du ordezkatzen saksoiaren baktida, baina moldatzen dugu biskat jokagoa izaiteko. Eta behar dela izanen dira batzutan eh, tek, tekla joia ezpada egiten e, jokagoa izanen du, eh, orduan e, gitarrekin eta eta ba hori mementuko hartzen ditugu e, ambulanzetik e, alkoleara ino eta itoiz e, diskotik hartzen dugu bai e, laute hilatu nola ez eta ezekiel diskotik hartzen dugu ezekielen profezia baina hor Eh, eh, zera zuzeneko zuzeneko eh, moduan nahi gauzu hor berriz egin baitzuten uh, azken live delako hortan erenuko dunen atzetik dabil uh, diskoan hor hartu zuten baina jok moduan hori mhm. baina gero hartzen ditugu alkoleatik diren musika batzuk eta musikaz blai diskotik uf, <laughs> aski zailatzen zeren, zinez alatzen baitute giroa guztiz, alkolea da jazz rock edo progresiv rock uh, antzeko zerbait, gero musikaz blaian uh, ari gira hor eh, poliz eta holako musikaren inguruan, mm gero espaloian beste pop rock uh, em, zera giro bat, en, zinez behar da beti... Uh, Aldatu, espirituz aldatu, baina ala ere seiatzen dira denen arteko zera ba, lotura bat egitea, ba, gure, gure zera hori maitea mhm. kantueri. Artzaro festivalan izan zineten ez da? Orduan izan zen zuen e, lehen zuzenekoa? Bai, hor, egan nahi du, ez girela hasi, hain aspaldi, ba, hor, artzaroan edo sorgin dauan, Asiginelarik, eh, biskatzen uh, eh, pastanahia astuaren uh, eh, entzinean, uh, nik aktu nuen um, hori, aktu nuen bat hori, zer, uh, da, biskat uh, proiektua, bat zen lau hilabeteari ginela alkarrekin, eta bon, azken nian uh, ez, ez ginoen repertorio bete bat, baina azkenean nian dugu uh, gau aldia, eta hor, gehitu ditugu uh, falta ziren iruzpalau kantu, eta iruzpalau kantu horiekin, betetzen dugu set bat nahi bauzu, badugu oso bat, guai zuzena eitzeko, horren bat terdiko emanaldi bat emaite maituko. Mm -hmm. Badira, goi bat kantu nahi bauzu, itoitzekoak. Mm -hmm. Eta zenorako harrera izan zenuten e, hitzordu hortan, Artzaro festivalean e, publikoan hitz e, itoitzalean hitz hurbildu zitzaizki zuen? Ba, ez ez dakit, zeren uh, ango antua latzaile bat zuen montatzen ginoela histori hori eta uh, nik hartzaron edo, ba, sorgin gaua hortan parte hartzeko, ba, bera, erki ba, pozik nintzen, eta, eta bon, ba, etzen, ezen beste arazorik, e, untsa ikusten nuen, Nako, ez, eta nola gela e, aski zen, aski intimista izaiten, al, izaiten alzen, hola, utxa egiten bali maginuen, etzen eh, <laughs> txobera eh, eh, entzuren, baina, ba, ez ez, hartu ginoen, ez, ez hautatu nahi bauzu, zan, mm. eh, nahi Baitxasun izan entzarete e, eh, apirilaren biontan, igandean goxokin atxaldeko zazpietatik aurrera, bai. bidea abiatu duzue, kontatu diguzue, azken urtean berriz ere martxan jarri duzuela proiektu berezi hau, e, ze asmorekin, diote, epe luzera begira arizarete lanean, edo oraingoak, oraingoa ematen du? Ba, nik egia erraiteko, ba, aipatu uzudan bezala, nik nahi nuen, uh, nahi nuen, ba, landu nire dioko, aspaldi, aspaldian uh, eh, txo izenean edo txakunekin ari nintzen, eta ba, okundu nintzen ere Euskal Herritik. Behar nuen eh, berriz lotu bai musikara, musikarekin eta eta mm, musika munduarekin eta Eta pentsatzen nuen, ba hori, etzela, ba, lan ba, ere bat, eh, zela, musikarekin eh, berriz horzeko, betidanik uh, eh, ito izalea naiz, uh, biziki maite baitu nuen talde hori, Gero ideia da, nahi bauzu, ba, luzatuko dugu, ez dakit, maionezak hartu behar du ere, eh, jendeak ez baitute ezagutzen, sobera, wala, ikusiko dugu nora pasatzen den, konzertuak eta, nire asmoa da, nahi bauzu, hemen urte baten buruan, jotzen bai, balin baitugu, eta emanaldi aski maite balin bat ditugu, behar bada egitea, itoiz eta ezekielen eh, diskoen eh, artean, Gaualdi berezi batzuk. Eh, beste musikari batzuk gomitatuz eta omenaldi bat egitea nahi dauzu, itoitzen omenaldi bat egitea, eta horrekin bat ere galtzen dako ez, itoiz, eh, itoizeko musikariak eh, inaraztea, zen dako ez, norbaki, e, egiteko hori, bizkat, ba, zinez omenaldi baten egiteko, hor, bizpairu emanaldi egin ondotik, ni Afen, bere ziki bastuko naiz beste zerbaitetara, eta nire, eh, nire ere nahi nituzke eh, plazaratu gero, eh, hori da, hori da asmoa. Eh? Ba guztionekin geratzen gara atxomin lagun deskermila, gure dei hartu izana. Mi esker zuri. Amez Beti egoten intzen, Haren bizitan haren bizitan zai. Да. best Kultur Alea. Diska, fain, diska hortan egin duguna, Vivaldirekin, Vivaldien obra zinez ezagitu horrekin, eh, hala, uh, du eta, eta ni bai, pertsonalki bena haliki plazera dit, zeren behin gehiago Euskal Kulturak topatzen topaketa egiten du nunbait uh, eh, klasiko du barrokoekin eta kultura nunbait zabalago batekin. Ba, bibaldiren eh, lau urtaroak oinarri hartuta, lau sasuak izeneko lanak gaur entzunal izango duzu ziburuko elizan, gaueko behatzietan, lau sasuak diskaren aurkezpena egingo baitu kuator arranoa taldeak, eta hainbat eh, lagune zinguraturik ez da, orotara behatzi musikariren ba, proiektua baita onakoa. Eta parte hartu duenetariko bat, entzun duzu, etxeko par da, eta Michele Txeko parrekin mintzatuko gara, gaurko kantuzkantu emankizunean diskaren inguruko setasunak baita gaur iuntzeko kontzertuaren inguruko jargibideak ere bilduko baititu. Jakin ala ere, txartela gaintzinetik salgai dituzuela amabo osteurotan, eurotan, donibane loitzuneko baitela ostatuan, baionako elkar dendan, pausuko saia ostatuan, endaiako bakartxoko ostatuan, edo azkainen plaza eta soko ona ostatuetan. Eta dekuan berean, ba, emezortzi eurotan izango dituzue sarrerak. Ba, hause erranda, pieza ederunekin gera gaitezen. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, mm, gaur bi itzordu azpimarratu ditugu, baina itzordu frango badira, eh? azte buru ontarako, beraz, zuek auta, inguruan zer duzuen ikusi, eta gozatu, azte buru eta azte bukara honetaz. Azte buru hon igaro, eta nahi duzuen arte, aio. Positibon, 打脸。